Burada olan Müslümanlar hamsı birler, Birleşiktir. Hamsı birleşiktir. Ona göre indi büyünleri takviye salmak gibi. Sen benim belə sen mən belə müsəlmanam, sən o tərəfdənsən, mən bu taraftan. Ne bileyim, sen. sən, sən, sən, Bax, bir dənə sizdən acizanə xahişimiz olsun, İlham müəllim. Siz də çox gözəl Peyğəmbər haqqında gözəl sözlər buyurunuz. Təəssüf ki, cəmiyyətimizdə elə adamlar tapır ki, güzəl kimi, ələklər kimi özlərini yalancı Peyğəmbər elan etmiş. Və istərdik ki, onlara qarşı ciddi mübarizə aparar. Çünki mənəviyyatı parçalamaq olmaz, əxlaqiyyəti parçalamaq olmaz. Bunlar elə öz məhəvəsində və onlara qarşı bu vahabiliyə qarşı. Yəni bizə yabancı olan elməklərə qarşı ciddi mübarizə aparır bilirsiniz bu hamilik yani mən nə üçün dedim hər ölkədə bu İslam dininin özünün yeri var muhabilik haradasa var biz bunu nə dağıda bilərik nə bunu inkar eləyə bilərik nə də bunun əleyhinə gedə bilərik nə də dəstəkləyə bilərik nə də dəstəkləyə bilərik yox bu onun öz işidir yəni bu İslam dinində də mahzaklı. İslam dini ele bir dindi siz bunu benden yakışı bilirsiniz ki bu insanlara azatlık verdi. dini azatlık verdi. ve hiç de bu ne der derler o diktatura, İslam diktaturası kurmuyor. İslam diktaturası kurmuyor. Haradasa Vahabiler var bu yoksunlar ama Azerbaycan'da Vahabiler yok. Ve kenardan Vahabilerin bura getirilmesi və onların vasitəsilə Azərbaycanda həm bizim dinimizin içində ziddiyyət yaratmasıdır. Həm də ki, xalqımızın içində ziddiyyət yaratmasıdır. Bu bizim xalqımıza düşmançılıqdır və bu